աշխարհակղական զարգերակ։ Մեկնաբանում է Դավիթ Բաբայանը։ Բարև ձեզ տանկագին բարեկամներ, սիրելի ռադիոընկերներ, եթերում աշխարհակղական զարգերակն է։ Վերջին մի քանի օրերը հագեցած էին տարբեր զարգացումներով։ Նախ ասենք, որ մայիսի 19-ին Հայաստանի Հանրապետության արտգործնախարարը Մոսկվայում կհանդիպի Ադրբեջանի արտգործնախարարի, Ռուսաստանի արտգործնախարարին կքննարկվեն նաև Ադրբեջանա-Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման գործընթացը եւ այլ հարցեր։ Տեսնենք, ինչ կարևոր զարգացումներ են տեղի ունենալու դրանից հետո։ Ընդհանրապես բնական է Ադրբեջանը շարունակում է իր ագրեսիվ քաղաքականությունը, բայց այնուամենայնիվ նման հանդիպումները կարևոր են։ Ուկրաինայում շարունակվում է պատերազմը, կատաղի պատերազմը, ըստ որոշ աղբյուրների ռուսական կողմը արդեն գրեթե ազատագրել է Բախմուտը, բայց այնուամենայնիվ հայև մեծ կորուստներ են տալիս երկու կողմերը։ Ըստ ռուսական աղբյուրների Բախմուտում արդեն ուկրաինական զորք չի մնացել եւ պատերազմում են ռուսների դեմ լեհերը եւ ՆԱՏՕ-ի անդամ պետությունների կամավորներ կամ բանակայիններ։ Ասեն, որ նաեւ մի շարք նորից շատ մեծ պայթուններ է տեղ ունեցել Ուկրաինայի տարբեր քաղաքներում եւ այնքան մեծ էր այդ պայթունի հետևանքները, որ շատ նման էր կարծես թե փոքրիկ ատոմային ռումբի պայթունի։ Բայց սա է պատերազմի բոլոր այդ բարդությունները։ Իրան պետությունը նույնպես ակտիվ քաղաքականություն է վարում եւ այս վերջի օրերը հագեցած էին տարբեր հանդիպումներով եւ նաեւ որոշ վտանգավոր զարգացումներով։ Այսպես Իրանի եւ Աфghanստանի միջև է կարծես թե հարաբերությունները սրվում։ Խնդիրը կայանում է նրա մեջ, որ եւ Իրանի արտգործնախարարը եւ Իրանի նախագահը Խոսել են Աфghanistan-Իրան կապերի մասին եւ հատուկ շեշտեն դրել նրա վրա, որ Աфghanistan-ը պետք է իր պարտավորությունները կատարի եւ Հելմանդ գետի ջրերը Իրանին հասանելիք մասը բաց թողնի Իրանին ասեն, որ նրանք ունեն պայմանագիր, դերևս 1970-ական թվականներին ըստ որի Իրանը պետք է ստանա մոտավորապես 30% այդ ջրերի, բայց չի ստանում առ այսօր եւ բարբերաբար Աֆղանստանը փակում է ջրի հոսքը եւ սա բերում է լուրջ խնդիրներ եւ էկոլոգիական եւ տնտեսական եւ սոցիալական Իրանի պետության մեջ հատկապես Սիստան Բալուջիստան նահանգում։ Եվ այսպես Իրանի նախագահը հայտարել է, որ Աֆղանստանը պարտավոր է ջուրը տրամադրել Իրանին, որ եթե դա տեղի չունենա, ամեն ինչ արվելու է Աфghanստանին ճնշելու։ Ավելին նաև Իրանի նախագահ որպես մի լծակ ճնշման հայտարարեց, որ Տալիբանը պետք է ազգային փոքրամասնություններին, հատկապես բալուջիներին եւ այլ ժողովրդներին եւս մտցնի կառավարման համակարգ, ինչը բնական է կարող է շատ լուրջ հետևանքներ ունենալ։ Աфghanստանը շատ կոշտ պատասխանեց այդ ամենին, որ մենք որևէ մեկի շանտաժին չենք ենթարկվելու, ավելին նույնիսկ ծաղրել են ինչ որ տեղ Իրանի նախագահին, ասպես տալիբների գեներալներից մեկը ջուր է հավաքել կանիստրով, այսպես ասենք, հենց այդ Հելման գետից եւ դիմելով Իրանի նախագահին, որ եկեք վերցրեք այս կանիստրը եւ մի հարձակվեք մեզ վրա, որտեղ մենք ձեզնից վախենում ենք։ Իհարկե, ծաղրելով այն, բայց մենք տեսնում ենք, որ սա շատ իսկապես բարդ գործընթաց է եւ շատ վտանգավոր։ Բայց Աфghanստանը նաեւ այս վերջի մի քանի օրերի ընթացքում հայտարարեց, որ միանում է Չինաստան-Պակիստան տնտեսական միջանցքին, սա շատ հսկայական մի մենք խոսել ենք դրա մասին ծրագիր է, որը Չինաստանը կկապի Հնդկական օվկիանոսի հետ Պակիստանի միջոցով եւ Աֆղանստանը միանում է այդ ծրագրին, ինչը շատ մեծ տնտեսական օգուտներ կարող է բերել այդ երկրին։ Ասեմ, որ հետաքի զարգացումներ տեղի ունեցան Սիրիայում, այսպես նախագահ Բաշար Ալ-Ասադը այցելեց Սաուդյան Արաբիա եւ պաշտոնապես մասնակցեց արաբական լիգայի նիստերին, որպես արդեն լիիրավ անդամ։ 12 տարի ինչ Սիրիան չի մասնակցում այդ գործընթացներին։ Իսկ Չինաստանը հրավիրեց Կենտրոնական Ասիայի 5 երկրների ղեկավարներին Չինաստան եւ տեղի ունեցավ Չինաստան-Կենտրոնական Ասիա գագաթնաժողովը, որի ժամանակ քննարկեցին տարբեր հարցեր եւ երկկողմ հարաբերությունների եւ միասնական տարբեր ծրագրերի իրականացումը, շատ ջերմեն ընդունել Կենտրոնական Ասիայի ղեկավարներին։ Սա եւս մեկ անգամ ցույց է տալիս, որ Չինաստանի ժողովրդական հանրապետությունը վարում է ակտիվ բազմավեկտոր քաղաքականություն։ Այսպեսին են թանկագին բարեկամներ հիմնական զարգացումները, կհետևենք եւ կներկայացնենք ձեզ։ Մնացեք բարով, Աստված պահապան մեր երկրին ու ժողովրդին։